لا استسلام لا لا لا لا ولن نضام لا لا لا لا لا استسلام لا لا لا لا لا لا على كل شبر من ثراها مجاهد لا استسلام وفي كل Doseći će ova vjera koliko doseže noć i dan. Neće Allah ostaviti ni jednu kuću, ni u gradu, ni u selu, a da u nju neće ući islam. ponosom ponosnog ili poniženjem poniženog, kojim će Allah uzdići islam, a poniziti širk. Prenosi imami Ahmed i imami Hakim. Studio Tauhid Islamska omladina Beč Thank you poštovani džemaate, hvala Allahu te barake wa ta'ala koji nam je dao blagodat Islama i koji nam je omogućio da budemo u ovoj Allahovoj subhanahu wa ta'ala čistoj i nenatrunjenoj vjeri. Zaista je to najveća blagodat na koju nikada ne možemo Allahu subhanahu wa ta'ala nazahvaljivati, ali smo dužni potruditi se da radimo učinjenje po propisima ove vjere kako bismo zaslužili Allahu subhanahu wa ta'ala rahmet i njegovu pomoć. Zaista jedan musliman koji gleda šta se događa po svijetu u pogledu islama i muslimana time što svakodnevno se izriču optužbe na ovu Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru i što se muslimani drže ne kao građani drugog, nego Allah najbolje zna kojeg reda, ako ga uopšte ima. Kao što vidimo da čast muslimana se na svakom koraku ni podaštava, da se i metak muslimanski rastura i rasipa i uzima bez ikakve mjere i granice i dosta toga što bi nas daleko odvelo kada bismo pokušali barem dijelimično da pobrojimo ono sve što se radi od muslimana. Musliman ne može biti ravnodušan u pogledu svih ovih događaja. Ali postoji jedna opasnost velika, a to je da musliman izgubi nadu. Da musliman postane beznadežan i bez snage bez volje za radom, što upravo žele neprijatelji Islama da postignu. I ono što možeš da učiniš, da se opustiš i da se prepustiš događajima i onome što se radi od Islama i muslimana. Moramo imati na umu prije svega kuranske ajete, koji govore o tome da uzvišeni Allah te bareke ve taala pomaže ovu vjeru. I pomaže one koji staju uz ovu vjeru. Što znači da je pomoć nesumnjivo prisudna i ona dolazi, ali ne svakome dolazi onima koji rade po Allahovim subhanahu wa ta'ala propisima. Kur'anski ajet kaže yuridun li yutfi'u nur Allahi bi afwahihim hoće da utrnu Allahovo svjetlo, to jeste svjetlo Allahove te bareke ve taala vjeri din islama svojim ustima Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allahu potpunjuje svoje svjetlo, svjetlo svoje vjere, makar to bilo mrsko nevjernicima. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. On je poslao svoga poslanika sa uputom i vjerom istine li yuzhirahu ala dini kullihi. Da bi uzdigao tu vjeru iznad svih drugih vjera. Walau karihal mushrikun, makar to ne bilo pravo mušricima. I kaže kuranski ajet isto tako وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ Zaista naša riječ je već pretekla. Već je data našim robovima koji su poslati ljudima. Oni su potpomognuti, a naše vojske su pobjedničke. I kaže uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah onima koji vjeruju među vama i rade dobra djela, obećava le yastahlifannahum fil ard, da će ih postaviti za halife na zemlji, da predvode čovječanstvo. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. I učvrstit će im njihovu vjeru sa kojom je on zadovoljan. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. I on će im zamijeniti strah sigurnošću. Nakon što su se bojali svojih neprijatelja, bit će sigurni. Koje je svojstvo tih Allahovi, te bareke ta'ala robova? Ja budu ne nila i ušriku ne biše ja. Samo meni, kaže Allah, ibadet čine i ni u čemu mi širk ne prave. To jeste Allah, te bareke ta'ala, im je najpreći, njega slušaju, njemu se pokoravaju, njemu rade i zbog njega žive na ovome svijetu. Drugim riječima ostvarili su srž šehadeta la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Ovi ajeti i mnogi drugi su sigurna i neprikosnovena istina. I oni se ostvaruju onima koji urade ono što je od njih se zahtijeva, a to je pokornost uzvišenom stvoritelju i opredjeljenje za ovu vjeru i rad za nju. A ovo što nas je zadesilo, to Kur'an kaže وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ Koja god nesreća vas zadesi, to je zbog toga što su to vaše ruke zaradile. وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ A on oprašta mnogo toga. Dakle, kada bi kažnjavao za sve, niko ne bi ostao. Prenosi nam Temimet Dari, ashab Resulullah sallallahu alaihi sallam, da je čuo Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kako kaže le lejebluganne hada amru ma balagha al belaga wa an nahar doseći će ova vjera koliko doseže noć i dan la yatrukullahu bayta madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hada din bi'izzi aziz au bi dhilli dhalil izzan yu'izzu Allahu bihi al-islam وذلا يذل الله به الشرك Doseći će ova vjera koliko doseže noć i dan. Neće Allah ostaviti ni jednu kuću, ni u gradu, ni u selu, a da u nju neće ući islam. Ponosom ponosnog ili poniženjem poniženog, kojim će Allah uzdići islam, a poniziti širk. Prenosi imami Ahmed i imami Hakim, a šeha Albani ga drži sahihom. Prenosi se isto tako od čuvara tajne Resulullah sallallahu alaihi sallam, Huzeyfe el Jemanija, da je čuo Resulullah sallallahu alaihi sallam da kaže Tekunu fikum un nubuwe, maša Allahu en tekun. Među vama će biti poslanstvo koliko htjedne Allah da bude. Da bude. Thumme jerfa'u Allahu, idha ša'en jerfa'aha. Zatim će ga dignuti Allah kad htjedne da ga digne thumme tekunu en nubuvatu. Thumme tekunu l'hilafetu ala min hađin nubuva. Zatim će poslije toga biti hilafet po programu nubuveta ili vjerovjesnikovom životu po sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa sallam kao što je bio u hulefaj Rašidina. فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونُ Pa će to biti koliko Allah tjedne da bude. ثُمَّ يَرْفَعُهُ اللَّهُ إِذَا شَاءَ يَرْفَعَهَ Zatim će Allah dići to kad tjedne da to digne. ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَادًا Zatim će to biti nasljedna vlast. Kraljevi jedan sin nasljeđuje oca i tako dalje. فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونُ Pa će biti koliko Allah tjedne da bude. Thumme jerfa'uha Allahu idha ša'in jerfa'ha. Zatim će Allah to dići kad sjedne da se digne. Thumme tekunu mulken džebrijen. Zatim, nakon toga, će doći nasilna vlast. Vladari, kraljevi, ali dolazit će na vlast silom. Neće više nasljeđivati sin oca, nego će silom vojskom dolaziti na vlast. Što kažu pučevi i revolucije i tako dalje. فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونَ Pa će to biti koliko Allah ti ne da bude. ثُمَّ يَرْفَعُ اللَّهُ إِذَا شَاءَ يَرْفَعُ Zatim će to Allah dići kad sjedne da se digne. ثُمَّ تَكُونُ الْخِلَافَةُ عَلَى مِنْ هَجِ النُّبُوَةِ Zatim će nakon toga biti ponovo hilafet po sunnetu Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Koliki period obuhvata ovaj hadis o kome on govori? Allah najbolje zna. Allah najbolje zna ali je bio i pravedni hilafet, ali su bili i nasljedni vladari, ali su bili i nasilni vladari i ništa drugo nije ostao nego pravedni hilafet o kome govori Resulullah s.a.v. Ovaj hadis bilježi imam Ahmed i imam Iraqi i, ima, i imam Albani smatraju ga sahihom. Od Sa'd ibn Abi Waqqasa radijallahu anhu se prenosi hadis koga bilježi imam muslim. Da je rekao Resulullah s.a.v. La te zalu taifatum min ummeti. Zahirina ala l'haq. La jadurru men hazalahum hatta jeti emru Allahi wa hum kezalike. Neprestano će biti u ovome ummetu, stalno, neprekidno, će biti među ovim ummetom jedna skupina onih koji će se isticati, koji će se poznavati među ljudima po istini. Biće na istini. Neće se sakrivati. Neće bježati od svijeta. Nego će biti poznati po istini. Zašto? Zato što će ljudi u njih upirati prstom. Zato što će se neki muslimani njih odricati. Da bi sebe obezbijedili i osigurali. Lata durum neće im nauditi. Oni koji će ih napuštati. Dok ne dođe Allahova odredba, to je Allahova pomoć a oni će neprestano takvi biti. Dakle, hadis Resula, ali i sato salam, u ovom je pogledu vrlo je jasan. Prenosi se od Ubej ibn Ka'ba, radijallahu anhu, od Allahovog Resula, sallam, koga bježe imam Ahmed i Hakim, a koga imam Zehebi smatra da je sahih, gdje kaže, bešir hadihil umme bin nasri vod temkin obraduj ovaj ummet pomoću koja će im doći i snagom koju će imati. Dakle, to, to dolazi. Bez obzira što mnogima to ne bilo pravo. I to je istina. To je došlo vahjom od uzvišenog Allaha te baraka wa ta'ala. Ebu Hureyre, radijallahu anhu, u adizu koga bilježi imam i Buharija i Muslim, spominje nam da će ovaj ummet pobijediti one koji danas šire nered po zemlji od židova, čak da će progovoriti i šeđar i hađar i drvo i kamen i reći o muslimanu ovdje iza mene je taj židov dođi i uništi ga osim drveta garkad koji neće govoriti. Dakle, to je isto tako pred nama. U hadizu koga bilježi imam Ahmed i Hakim isto tako spominje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem da će ovaj ummet osvojiti Rim, prijestolnicu kršćanstva. I to je isto tako pred nama. I to je haber, to je vijest s nebesa od Allaha te bareke ve taala koji je prenio svom resulu sallallahu alejhi ve sellem. I to je istina. I musliman kad to zna, ne smije gubiti nadu. Isto tako, moramo imati na umu poredovi hajeta i hadisa. Činjenicu da je islam vjera fitre, vjera koju duše prihvataju i iz dana u dan, ne samo među muslimanima da se ona sve više širi i jača, već i među drugima koji je prihvataju i neprijatelji islama prije muslimana govore i priznaju da je u stvari islam jedina vjera koja je danas u ekspanziji, u širenju. Upravo zbog te svoje prirode, Zbog toga što je Allah te bareke ve taala i tako dao. S druge strane, kod din dušmana vidimo da oni međusobno padaju u sve veći nemoral i nevaljalštine. U jednom takvom društvu koje danas hoće da vlada svijetom, godišnji procenat zločina koji se čini prelazi 14 miliona i 250 hiljada. Svaki dan se u toj državi siluje 1900 djevojaka. Od toga 20% njihovi očevi to čini. 60% brakova koji se sklope biva razvrgnuto. A oni koji se ne sklope, puno je više. U 98. godini, što njihovi podaci govore, 30, preko 38 miliona ljudi je uhvaćeno u raznim vrstama prijestupa. Od hiljadu njih, od hiljadu ljudi u, u prosjeku, 199 je uhvaćeno u krađama. Kako može takvo društvo, kako može, kako može takva zajednica da vodi čovječanstvo? da ga predvodi, može, kažemo, u djehennem. Može, kada mi spavamo. Može, ako mi njima plješćemo. Može, ako mi njima odobravamo. Može, ako mi obraz izgubimo. Onda mogu raditi šta hoće i kazivat kako hoće. I onda će žrtva biti optužena za terorizam i teror. A onaj koji je pravi terorista, on će raditi i dalje šta hoće. Dakle, u stvari vidimo šta se radi i musliman bu, treba da bude toga svjestan i takvi sigurno da ne mogu uspjeti. Jer uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, kažnjavao je ljude zbog puno manjih grijeha Jedan narod je kaznio zato što su zakidali na vagi. Drugi narod što su bili nemoralni. Treći zbog onoga, četvrti zbog ovoga. A šta kažete za narod koji u sebi sve to sastavi? Šta je za njih očekivat i čemu se njima nadati? Isto tako musliman mora biti svjestan da je puno težih iskušenja ovome ummetu bilo I daleko bi nas to odvelo kada bismo sve to nabrajali. Ali samo jedan primjer koji navodi ima Bibliju Kefir u svojoj velikoj istoriji početak i kraj. El bidaje u nihaje. Kaže, kada su ušli Tatari, nakon izdaje šiitskog vezira Ibnul Alkamija, kada su ušli u Bagdad, prijestolnicu Hilafeta, dozvolili su ga svojoj vojsci 40 dana. Osam izvora još potvrđuje ovu informaciju. Da se ne bi čovjek pokolebao ovo što čuje. Kaže Ibn Kefir, i tih dana je ubijeno hiljadu hiljada i osamsto hiljada ljudi, žena i djeci. Milion i osamsto hiljada muslimana. Cijele porodice su bile izvođene, od najstarijeg do najmlađeg. I klani su po ulicama i tako bacani na gomile, tako da se nekim porodicama i plemenima i korijen zatro. 40 dana su to činili Tatari u Bagdadu. A neki muslimani su se sakrili u grobove, na mjesta, smetljišta i tako dalje. I tu ostali 40 dana kada su izašli iz tih mjesta, otac sina nije mogao poznati kao ni brat brata. A nakon što su izašli Tatari iz Bagdada, a i ovi iz svojih skloništa, od tolikih mrtvih, kuga se proširila tako da i oni koji su ostali u prvom mahu, bili su pokošeni u drugom mahu ovih bolesti. I nakon ovog velikog musibeta, opet je islamski ummet s Allahovom te barakeva ta'ala pomoći uspio stat na noge. I uspio povratiti snagu i ponos. Tako da šta god se dešava ovome ummetu, ne smijemo gubiti nadu i ne smijemo ostajati bez snage Jer uzvišeni Allah kaže وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا I nemojte gubiti snagu, jer to hoće din dušmani. Da mu se prepustiš. وَلَا تَحْزَنُوا I nemojte se nemojte da se žalostite. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ I vi ste pobjednici. In kuntum mu'minin. Ako bili mu'mini pravi. Jer šta su te tolike snage i vojske i naoružanja prema samo jednom Allahovom tebareke ve ta'ala meleku, meleku Džibrilu, koji je jednim svojim krilom, jednim od šestotina, digao četiri mjesta lutovog ali i selam naroda. Digao ih do prvoga neba, da su meleki čuli lavež njihovih pasa, pa ih je izvrnuo nazad. Samo jedan Allahov melek. Allahu nije ništa teško. Samo Allah hoće iskreni, čvrste, pokorne mu'mine koji su njemu odani. Zar nismo čuli za hadis Rasula sallallahu sallam u kome kaže od Allaha tabaraka wa ta'ala men aada li walijan faqad azentuhu bil harb ko mi uzme za neprijatelja moga evliju moga mu'mina pravoga. Allah te bareke ve ta'ala kaže takvome ili takvima, Allahu je svejedno, ili jedan, ili Allah najbolje zna koliki broj. Takvima kaže Allah, ja, obra, ja objavljujem rat. Zbog jednoga. A šta mislite kada se broj takvih uveća? Onih kojima Allah kada kaže u goru, u vodu, takvi su pokorni. Koji ne prave kalkulacije koliko imam na računu ili kad će mi osiguranje ili šta će mi biti na ovome i koliko ću izgubiti i šta bi mi ljudi mogli reći. Koji gledaju šta se radi muslimanima, ima li kakva hajra pa da u tome učestvuju, ima li kakva šerra pa da ga spriječe i tako dalje. Koji žive za ovu vjeru koji su se posvetili Allahu te baraka wa ta'ala. I nesumnjivo Allahova pomoć je blizu takvima, iskrenima, čvrstima, pokornima i pobožnima. Molim Allah te baraka wa ta'ala da nas učvrsti i pomogne na tvoj putu. Pomoć i pobjeda od Allaha te baraka wa ta'ala zasigurno da ima svoje uzroke. Od tih uzroka jeste na prvo mjesto znanje koje čovjeka čini da bude opredjeljen, koje ga čini da ne luta na ovome svijetu. Uzvišene Allah kaže walakin kunu rabbaniyin i budite Allahovi bima kuntum tuallimun alkitab zato što vi druge poučavate kitabu wa bima kuntum tadrusun i zato što ga vi čitate i učite i zato neka niko se ne zanese ako je i ako uči od ove Allahove knjige i ove vjere da je učinio uslugu islamu, već je Allah te bareke ve ta'ala njemu dao blagodat upute. Ova vjera nije nasljedna, niti je nacionalna, niti je vjera država, već je vjera Allaha te bareke ve ta'ala gospodara svih vjera i svih ljudi i svih nacija i svih država, jer je Rabbul Alemin. Onaj kom je sve treba da se pokorava. I zato na prvom mjestu jeste znanje. Jer se Allahu Tebareke wa Ta'ala ne može biti u pokornosti bez znanja i po džehlu. A osnova znanja jeste tevhidullah, Allahova jednoća. Jeste značenje la ilaha illa Allah. Jeste da spoznaš onoga zbog čega si i zbog koga si došao na ovaj svijet. Onaj kome će, onoga kome ćeš se vratiti i onoga pred kim ćeš polagati na kraju račun. Zatim da radiš po ovoj vjeri, jer je jedan od naroda na koje se Allah rasrdio bio proklet upravo zbog toga što je znao, a nije htio raditi. Pa ne budimo od onih koji se ugledaju na loše. Zatim rad, ulaganje i zalaganje za ovu vjeru. Pogledajmo koliko nevjernici ulažu u svoju neistinu. Koliko koštaju televizijske i radio kuće? Koliko koštaju časopisi? Koliko košta sve to što oni čine na propagandnom i drugom planu protiv ove vjere? Da li mi kao muslimani ulažemo i jedan dio toga koliko drugi ulažu protiv ove vjere i muslimana? To treba da se zapita. I neka niko ne misli da je dobro prošao ako se izvuče. Ne. Nego treba da se natječeš. Jer mnogi su se danas naučili na humanitarno. Pa kad se šta kaže, potrudite se, uradite, očekuju nek drugi to urade. A trebali bi u stvari da se natječemo ko će biti prvi i ko će biti bolji i ko će više dati i svog vremena i truda i novca i svega od sebe za ovu vjeru. Jer ti si dobitnik. I da ne budemo od one vrste koja kada čuje povik da se sakrije u mišju rupu, da se boji i strahuje da mu ljudi šta ne kažu i ne prigovore, da se pribojava doći u ovu i onu džamiju, čuti ders ili ovo ili ono uraditi za ovu vjeru što je Allah te bareke ve taala propisao. Već da budemo od onih za koje Kur'an kaže الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا Oni kada im je rečeno svijet se protiv vas okupio, bojte ih se, oni su rekli. Povećao im se iman i oni su rekli, Allah nam je dovoljan i on je najbolji zaštitnik. Islamsko bratstvo, međusobno potpomaganje, zajednički rad. Jednom riječju, rad na ostvarenju cilja i svrhe našeg života na ovome svijetu, a to je pokornost Allahu tebareke ve taala i ibadet njemu subhanahu wa azza wa jalla. Nasa Allah أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والملحدين والكفرة أجمعين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمة الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الدم الغالي على كل ذرة فذوب دم الأحرار مسك وعنبر ولن نضار وصنها دينا وعرضا وأمة لا استسلام لعمرك بالله بالإيمان والدين تنصر زرعنا رباها والجباه أبية استوديو التوحيد زرعنا رباها والجباه أبية لتنبت عزا في الديار وتزهر لتنبت عزا في الديار وتزهر آه يا عصر العبيد جاءكم معصر الإباء حطموا كل القيود واستعدوا للفداء آه يا عصر العبيد جاءكم معصر الإباء يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل دع طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي دع طرق الغي فالدنيا في لا يبقى إلا القيوم الحي يا ويح قلبي ما استتاب مما جنته يد الشباب يا ويح قلبي I Resulullah sallallahu alaihi ve sellem upozoravao je najbolju generaciju ljudi, svoje ashabe, يا i govorio im da znate ono što ja znam. malo biste se smijali, a puno biste plakali i izašli biste u grupama u poljane plaćući i vrišćući i posipali biste se po glavama prašinom. Studio Tauhid islamska omladina Peć. Poštovane cijenjena braćo, činjenica i stvarnost pred kojom se svi nalazimo, a koju mnogi zaboravljamo ili se pravimo da je zaboravljamo. Ono što nijednu dušu ne može zaobići, i ono što svako mora okušati i okusiti njegovu gorčinu. Ono čega se čovjek prisjeti ne može osjetiti užitak niti uživanje na ovome svijetu. To je ono za što uzvišeni kaže Sa'idu billah kullu nafsin da'iqatul maut. Svaka duša osjetiće smrt. smrt ono na što nas upozorava uzvišeni Allah i kaže i bojte se dana kada ćete njemu vraćeni biti, zatim će svakome biti isplaćeno ono što je uradio i nikom zulom učinjen neće biti. Prisjeti se toga teškoga dana za koga ima mutekija Malik ibn Dinar. Kaže, kada bi ljudi bili svjesni onoga što je pred njima, nikada ne bi osjetili slasti i uživanja na ovome svijetu. I zato čudno je i čuditi se ljudima pred kojima je ovaj veliki musibet, pred kojima je smrt, da zaboravljaju na ovu stvarnost, i ništa se ne pripremaju da bi promijenili svoj hal i svoju situaciju u kojoj su se našli na ovome svijetu. Uzvišeni Allah tebareke ve taala nas upozorava na taj trenutak. Trenutak ljudske slabosti. Kada ti dođe melek smrti i naredi duši da izađe iz tvoga tijela. Na taj trenutak nas podsjeća kada će čovjek reći Rabbir dži'uni, gospodaru moj, vrati me na ovaj svijet. La'alli a'melu salihan fima terkt, pa da radim dobra dijela u onome što me je prošlo. Daj mi još jednu novu priliku da radim i zaradim, jer žalim za onim što mi je prošlo od moga života naši ispravni i dobri prethodnici govorili su podsjećajući se na težinu smrti govorili bi često da pred čovjekom ništa drugo nema do smrt dovoljno bi mu bilo musibeta i opomene na ovome svijetu a kamoli kad znamo za ono sve što dolazi poslije smrti za sigra čupriju, za polaganje računa, za džennet i džehennem i za sve ono što će ljudima doći na sudnjemu danu. Smrt je činjenica u koju niko ne sumnja. Ali to je, kako se kaže, najveća činjenica i stvarnost u koju ljudi najmanje vjeruju. Niko je ne poriče, ali su ljudi svojim dijelima, bilo da su vjernici ili oni drugi, često ukazuju na to kao da uopšte ne vjeruju da će umrijeti i da će odgovarati za svoja dijela. A prisjeti se čovječe, prisjeti se časa te tvoje slabosti, časa te tvoje slabosti kada ti dođe melek smrti, Da li ćeš biti od onih kojima će uzvišeni reći O ti smirena dušo, vrati se svome gospodaru, zadovoljna, a i on s tobom zadovoljan. Uđi u moj džennet, uđi među moje robove. Ili ćeš, ne daj Bože, biti od onih kojima će melek smrti reći O ti nečista dušo, vrati se kazni svoga gospodara. U tome času, kada se porodica razleti oko tebe i kada potraže ljekara, u tome času, kada se sastave noge jedna uz drugu i kada ti budeš ubjeđen da bježanja od smrti nema, u tome času sjeti se te svoje slabosti i pripremi se za taj trenutak teški, za trenutak koga kada se čovjek prisjeti, zaboravlja uživanja na ovome svijetu i ostavlja ih. Prisjeti se toga časa kada te među tvojom porodicom budu oplakivali i zato jedan arapski pjesnik u stihovima kaže rodila te je majka sine Ademov plačući, ti si plakao, a ljudi oko tebe radosni i veseli. Radi za dan kada će ljudi oko tebe plakati, da ti tada budeš sretan i radostan. Dakle, radi za taj dan kada ti dođe smrt, da tada budeš radostan, jer si pripremio dobrih dijela i pripremio se za ahiret, ono što će te obveseliti na tvome prvom koraku prema ahiretu. Zatim se prisjeti kada te ponesu ljudi na svojim ramenima da te stave u kabur, da te postave u kabur u njegove tmine i tjeskobu, izvodete iz tvojih kuća i stanova, izvodete iz uživanja izvode te od tvoje porodice i tvoga imetka i stavljaju te u mračnu i tjesnu jamu. Tamo nema ni oca ni majke, niti brata, niti ikoga ko bi bio spreman da s tobom ostane i da ti društvo pravi. Koliko si puta dženaze ti ispratio i koliko ljudi umezar spustio, sjeti se da će doći dan kada ćeš ti biti odnesen na ramenima ljudi i položen u svoj kabur i da će se oni svojim kućama vratiti i tebe zaboraviti, a da ćeš ti tu sam sa svojim dijelima ostati. Kabur je prva stanica od stanica prema Ahiretu. U kaburu će biti ili džennetska bašća ili džehennemska provalija, jer se stanovnicima kaburova otvaraju vrata onima koji su zaslužili dobro prema džennetu, pa vide ta uživanja i proširi im se i osvijetli u džennetu i osvijetli u kaburu, tako da poželi da kijametski dan što prije nastupi, dok onima drugima otvori se, otvore se vrata u džehennem, pa gledaju svoje mjesto i dolazi im od vatre i dima ono što ih azab čini još u kaboru prije ahireta, jer svojim dijelima zaboravili su na ahiret. Prisjeti se toga časa, I Resulullah sallallahu alaihi ve sellem upozoravao je najbolju generaciju ljudi, svoje ashabe, i govorio im da znate ono što ja znam. Malo biste se smijali, a puno biste plakali i izašli biste u grupama u poljane plaćući i vrišćući i posipali biste se po glavama prašinom da znate ono što ja znam. To jeste da znate ono što vas čeka i ono što je pred čovjekom na sudnjemu danu. A čovjek ne zna farikum fil dženneti wa farikum fil sa'ir skupina u džennet a skupina u džehennem od koje će on skupine biti i zato na tebi je da se pripremaš da se pripremaš svojim dobrim dijelima za ahiret, požurivanjem sa te obom, iskrenim okretanjem i obraćanjem Allahu Tebareke wa Teala, svojim preispitivanjem dijela koja si učinio na ovome svijetu, vraćanjem ljudskih hakova i dugova koji su ti u obavezi, kao i izvršavanjem Allahovi subhanahu wa ta'ala obaveza. Tako da čist pred Allaha subhanahu wa ta'ala izađeš jer niko grijehe tvoje ponijeti neće. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti musibeta smrti, musibeta kaburskog i svega onoga što poslije toga dolazi. I prisjeti se toga trenutka, trenutka proživljenja iz grobova, iz mjesta koja se zovu mezari. Ali najmanje se ona posjećuju i najmanje ih se ljudi prisjećaju. Prisjeti se toga trenutka kada će se začuti strašni zvuk i svi iz svojih grobova izlaze kao da su skakavci raspršeni na zemlju mahšara, svi okupljeni i prvi i posljednji sa svojim i dobrim i lošim dijelima. Srce im od straha dolazi do grkljanja, a noge podrhtavaju, nemaju glasa od velikog straha i strave koja ih očekuje, jer pred njima je džehennem, pred njima je prije toga strašni sud, očekuju da im se presudi. Prisjeti se toga teškog časa kad staneš pred Allaha te bareke ve taala i kada te upita moj robe zašto si to i to radio? Zar se mene nisi stidio i bojao? Zar se mene nisi ustručavao, a znaš da sam te ja neprestano pratio i gledao? Zar se mene nisi bojao? Sjećaš li se toga i toga griha kada si ga uradio toga i toga dana? A ti sa svojim dijelima. Prisjeti se toga teškog časa kada ti ni tvoji najbleži ne mogu upomoć priteći niti ti jedno dobro dijelo dati. Prisjetiš se te teškoće i te gobe i šta će ti biti presuđeno. A onda davaće se knjige ljudima njihovih dijela, nekima u desnu, a nekima u lijevu ruku ili za leđa i blagoli se onima kojima njihova dijela budu data u desnu ruku i bude im rečeno čitaj svoju knjigu, dovoljno ti je da danas sam sebi presudiš. To jeste ta dijela na osnovu njih ti ćeš biti ili nagrađen ili kažnjen. Prisjeti se prolaska i prelaska preko sira čuprije i prolaska kroz džehennemsku vatru. Uzvišeni Allah ti je sigurno rekao da kroz nju da u nju ulaziš i kroz nju prolaziš preko sira čuprije. Ti znaš da ćeš kroz džehennemsku vatru prolaziti, ali ne znaš hoćeš li iz nje izaći, pa se pripremi za to. Pripremi se za te teške trenutke svojim dobrim dijelima, svojom teobom, pripremi se dobrim dijelima i ostavljanjem griha i griješenja, pripremi se vraćanjem ljudskih, a prije toga Allahovi hakova i dugova, koje si propustio u prošlosti i te obom iskrenom Allahu te bareke ve taala jer iskrena te oba briše ono što je bilo prije toga nemoj biti od onih koji su u gafletu i nemaru nemoj biti od onih koji čekaju samo trenutak da se kaže umro je taj i taj jer to je trenutak koji iznenadno dolazi i zato pripremi se za to Jer niko uzate toga trenutka neće biti da ti pomogni. Samo tvoja dobra djela, osim Allahova milost koga obuhvati. I zato nema mjesta gafletu i nemaru. Nema mjesta propuštanju Allahovih naredbi i propisa. Nema mjesta olahkom držanju vjere. Nema mjesta nemaru. Nema mjesta provođenju vremena u gafletu i besposlici i svemu od čega nema koristi. Na tebi je da se spremiš, jer koliko je bilo mladih i zdravih koji ih preko noći nestade, a koliko opet bolesnih koji su živjeli još dugo godina. I zato, pošto ne znaš kada će ti doći taj eđel tvoj, onda se za njega pripremi. A Resulullah Ali sad vaselam nas upozorava na te teškoće koje su pred nama i kaže kabur je prva stanica na, prema ahiretu. Kabur je prva stanica prema ahiretu. Pa kome to bude u redu, sve će mu kasnije lakše biti. A kome to ne bude u redu, sve će mu kasnije teže biti. I zato pametan je onaj ko se još dok ima vremena urazumi i ko svoja dijela preispita i usmjeri prema Allahu subhanahu wa ta'ala i njemu podredi, ko bude radio po Allahovoj pokornosti, a ostavi griješenje, onaj ko ostavi nemari gaflet i na Allaha tabareke wa ta'ala se osloni i njemu okreni. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u imanu, da nas pomogne u vjerovanju da nam oprosti naše grijehe, da nas pomogne u činjenju svih dobrih dijela i da nas sačuva od svih iskušenja koja ne možemo podnijeti. Amin.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 أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء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 فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه